tugiye kubaha ikaze rero mu kiganiro ahiwanyu havugwa amaki kuri hadisanganiro muno mwanya mutubwira amakuru atandukanye tutamenye aho muherereye kugira ngo nk'uko mumaze kubyumva Ah, mu gihe bari byiza ababigejeje bashobora kwifatira kugira ngo habe iterambere mu gihe hari bibi naho bashoboreye kubiheba hashobora kuba impinduka kuri mikoro ni iridiya gahimbara imbwa bw'ibyuma Albert wayo ntiwatuma amajwi abashikira muhawe ikaze inimero ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu amashuri akane gukoresha telefone fikise mirongo ibiri na kabiri kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo irindwi na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri muhawe ikaze kuri isanganiro Fechou a dona desse lixo, o gutunga yakuremye yagusharije gushira ku mutima w'afurika abakubonye bose bakwivuga amatina ufise intarakama zawe zerekana umugisha n'akaranga wisangije ntaworambirwa naravuga imico y'abana bawe burundi wiyibarukiye ninambukamo mu miti itandukanye kuri twa burundi we 不如你，我不如。 ushobora kuba hariho ucugurura akaradiyo cyangwa wamye ku mirimo ubu ni umwanya w'ikiganiro nyabuga amaki aho mudushyikiriza amakuru atandukanye murabona muri kino gihe hari byinshi biba hari ibihuhusi biba imiyaga ibiraro bikamererwa nabi ugasanga imigenderanire hagati y'umutumba n'undi ntibiko iragenda neza ushobora kuba kumbure hariho ibitameze neza cyangwa ibyiza byo guhaya nkamakuru yo gushikiriza amaze munyanyi ku murongaro mwiriwe tuganira nande Erike kwisenga mm. n'amahoro y'ubutebyi n'amahoro ah, Tezi bimeze neza boss n'akabura kagwa neza cyane. Mm. amakuru tutamenye ngaho y'ubutebyi n'ayahigaye Erike. hamenye n'ibijyanye n'ibarabara rya butezi bwa giriza kabisa mm. ariko barabidukorera neza cyane rwose mm-hmm. bagenda bakorutira n'amashure mm. bashyiraho korutire n'amavuri ari ku ibarabara mm. ni ikintu gishima cyane abenegihugu batwaye kera tubisabura bishyize mu nzira biranezerewe cyane rero kuri iryo barabara rimeze neza uvuye ubutebyiza bwagiriza nyenkanda ubu neza cyane bica bituma muhagenda n'umwanya muto cyane bica bituma muhagenda n'umwanya muto ubu eee eh. uhagenda umwanya muto cyane n'utwike turizeye turogabanuka mm. ariko ibikorwa ntibirahera neza ariko bariko barabibandanya bibaza ko kigiye kumera neza urakoze cyane erike eh, urakoze ndagushimiye erike ngaho ibutezi mu ntara ya rugi eh, turabashimiye namwe ku makuru mudushikirije n'umwanya w'ikiganiro iwanyu ahubwo amaki ubundi munywanyi alo urakoze cyane tuganira nande John John wa Kigamba ah. amakuru make cyane amakuru ni sawa umucankunzo ni sawa amahoro n'ukuri mm. mhm. amakuru tutamenye ngaho umucankunzo n'ayahega john mhm mm. mm. kumbere bo kwikebuka ahubwo bo kwikebuka bakagabanya ibiciro kuko nko nyine minsi igipimo cyari kinanabuze guhubwo se badugije ibiciro ntiworaba mbega none nkaho kuva aho ikigamba gushika aha bujumbura nangaye orara John Mucankuzu yamaze kuva ku murongo ngira araza kugaruka kugira ngo ashobore kutubwira ibiciro ariko aravuga ko bidude gusumba uko leta yari yabishinze ni umwanya w'ikiganiro aho banyahavugwa amaki wandanye mutwakura nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu munyanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande tuganira na nzoyikorera emmanuel nkaba ndahantu kinyaruganda nyabitsinda mm, nyabitsinda mu ruyigi yego mhm nashaka kuvuga amakuru muganga yavuga ahantu ku mutumba wa mugondo ikiraro cya oyiyeme yatarikishije gihuza gihuza mm. nyaruganda nyine na mugondo mm-hmm. kuvuga haraje isibe ikiraro cyarabaye nabi nta muntu akijabuka mm, n'ubu muca muca hehe urara emmanuel muruyigi nawe nyine yekashikiza amakuru y'ikiraro kiguba carahitanywe n'imyuzurire kumbure abajeje intwaro muri ako karere nabo baca bagerageza kugira ngo imigenderanire ibandanye imeze neza mu gihe naho bidashoboka ko babikora kumbure bagasaba ubufasha ku babijejwe undi munyanyi ku murongo aro aro mwiriwe tuganira nande mugana yo matazasa gushimike natanga ku matazasa mm ino samherereye he akumutanga ah, side mhm yego amakuru mm, yo kumutanga side tutamenye n'aya gayinosa aha makuru mutamenye mhm. neza neza nk'ako mutanga side haribonekeza ukuntu inzoga za barodi mm. mu gihe zibonetse ziboneka ku bihumbi bitatu nk'ikiye mhm. imaze kuboneka nk'uko ugasanga nka ruwayare ndende kwa bitatu n'atanu mm. nk'akabari kemewe ugasanga kakagura nk'ibihumbi bine mhm. maze kugura rero mu gihe bose bagiye bashaka amajana atanu atanu mm. urumva nk'ikejo kibaza ko amajana umunani yose igiciro mm. cya leta kivi nk'iki kivugwa n'imiburiburi bibonetse mm-hmm. ibe yituzi ni ibintu atanu gusa urakoze cyane inosa yego cyane murakoze kandi mwagize neza yego kumbure nabo ah, kumbure nabo abajeje ibiciro ni ukurabira n'abajeje intwaro mu karere baba bari uko biriko biragenda umunyanyikunugalo mhm ni john kigamba yego ariko ndakunda ibiciro abashoferi bitugenza uko bishakiye ngaha muri komere kigamba nizo ngaha cyangwa nari nkubagije ati kuva ikigamba gushyika ubujumbura nk'akaruru n'agahega john ubwa mbere ibiciro byose byasutse ibihumbi mirongo ibiri na kimwe mukuru w'ibihumbi cumi n'icyenda ubu ibyo biroroshye hanyuma kuva nta mucanzo kugenda imuyingu bazigize gasigara ibihumbi mirongo ibiri Eh, kuvuga uvuye ngaha kigamu uvuye ngaha mu bucamunsi gushyika ikigamba basigaye mhm. bahatwaje umuntu ibihumbi bitanu bitandatu mm, kare yarangaho ubwa mbere ubwa mbere byari ibihumbi bitatu bine byaba yabaye menshi ni mm. eh, byiza rero abashoferi bari bakwiye kwikebuka mhm. uko ibitaro bivuze ntibace baduza ibiciro kuko baba ariko barandika umwenegihugu ubona hatamikoro iyo mu bihe Mm. ni nkinke turi kuratanga mu misanzu yego ni nk'inkebu mhm. ariko na leta yabishyiramo ingufu kuko ngaha muri kigamba kugera i nta biciro bigera bakurikiza abashoferi mm. yego cyangwa ngaha kuko ngaha mucankuzo kugera mu rugi naho nyine nta biciro bigira bakurikiza abashoferi mhm. reka leta na kimwe yabishyiramo uruhare kuko rumwe nabwo kugira ngo umere inturirwa kuko kubera iyo abashoferi bariko barigurira ibiciro bariko bariyungukira inyungu zabo urakoze cyane john yego ni kuri hadi isanganiro tubandanya n'ikiganiro tukaba tugeze igihe cy'isaha zibizirwa ko iminota cumi n'ine twabandanya twakira abanywanyi batandukanye ku buri badushikiza amakuru tutashoboye kumenya umuntu wese arafise icyo akwiye gukora bandanya twakira abanywanyi batandukanye undi munyanyi ku murongo alo wi alo tuganira nande muganira ntiraba ntabatazira ntare nibirenga mu ntara ya karusi komine shombo umutumba ni gaha mhm makuru gahe eh. karusi na yahe ga makuru mutamenye mhm na ari ngaha ah, ku mutumba wacu wa gaharo mm. na cyane cyane twarikoze kuri musitanteri imyaka itari mike hmm. dushaka ko dutunganiriza amazi ya rusengo mm-hmm. kandi ayo mazi ya rusengo ni rusengo zitandatu ziri ku gacimbiri kamwe mm. ayo marusengo aheruka gukorwa intambara itaraba mm-hmm. maze rero yarabaye ngaho arapfa arahera mm-hmm. murabimutura mutantera cyatangura kutwaka intererano y'amazi none basabye intererano kugira ngo bakore amazi numva nimwe mwashaka kunywa amazi meza ariko basabye intererano kugira ngo bashobore kubakorera amazi urumva ko kitari ikintu kibi yego cyari ikintu cyiza mm. ikibazo rero gihari mm-hmm. ni uko twatanze imyaka itari mike mm. ayo mazi akaba atarakogwa igihe kitari gito ni ukuvuga mwatanze mwagumye muyatanga ku mwaka ku mwaka ni igihe ikihe yarahavuye ararambirwa na wenyine ubu yarahebye no kuyadusaba mwatanze mm, mwebwe ikiringo kingana gutya ubwa yarabanje kuba muri musanteri muri bibiri na gatanu mm. hanyuma araba umushinga amateka araba umusenguza amateka ubu yaragarutse kandi araba musitanteri hmm. icyo kibazo tuguma tukimutura n'ubu ntashari yarahindura none iyo myaka yose kuva icyo gihe mwagumye muri ayo mafaranga yo gukoresha ayo gukora ayo madi ya rusenga yego imyaka ibiri niyo tutayashe gusa nayo indi myaka yose twaguma tuyariha mbwa ntacyo ntacyo bigeze badufasha none mwebwe ntimwakurikiye ngo mubaze uburyo bwanyu iyo bwagiye twebwe hari inama ishobora kuba kabiri mu mwaka hmm. ikoranya mbere abagize imitumba yose ya komine mhm. barabira hamwe ubuzima bwa komine n'imitumba yacu ibiri hamwe mm. twebwe nanjye ni muri batanu burya mm. iyo nama ibaye turakunda gushyikiriza icyo cyiyumviro tugashikiriza icyo kibazo mhm. n'ubu tuwe nta nyinshi twigira turonka tuguma twemererwa muga twigira turonka inyinshi itomoye imyaka mirongo itatu n'itanu iraheze mhm. ayo mazi akozwe urumva akozwe kuri buyoya mbega none no munsi mwebwe muce munywa amazi ayahe mukuye kubera nateye n'isoni twebwe twiteze ko tuzokwicwa n'indwara mhm. nicyo gituma rero twashaka dusabe nyakubahwa mutaneri mbere na buramatari mhm. Nukuri iki kibazo cy'aya mazi yo ngaha muri gaharo bacicarira n'ukuri abantu turabona ko tugeze mwashashaka noneho mu gaharo muca munwa amazi mukuye twebwe tuca tunywa amazi nyine atemba mhm. eh, mu kuyanywa urumva tuca tubanza kuyateka nkajya imvura yaguye imvura yisuka cyane rwose mm. ntubugere uvubu mhm. usanga ari nka kazi ubwoba mm. eh, usanga naho woba wubaka kuyanywa nk'iyo kubaka kuyanywa usanga ateye ubwoba nk'iyo imvura yaguye usanga yacangatiranye mhm. eh, none twasaba rero yuko mu by'ukuri boza bakaraba bakadukura ahantu tugeze kuko tugeze aho mwashashaka urakoze cyane na karavuga ko amazi ari ubuzima kumbure gihe hamwe birashobora gutungana mugashobora kuronswa amazi meza na cyane cyane twebwe nayo tubwira tugatanga amafaranga twebwe n'ay'ubufuko nka nta cumi twebwe ndazi kuri umwe umwe ndazi ko kuyitanga mugabo twe tukaronka uruhushya rwo kunywa amazi meza urakoze cyane turagushimiye mu makuru dushikirije reka tubananye twakira n'abandi banywanyi n'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kuri hadisanganiro alo mwiriwe amahoro mubyo neza mhm, tuganira nande yaga na shimara mu kamenge Mm, Mukeshimana yego n'amahoro mukambwe n'impozi n'amahoro cyane mukamenye n'amakuru tutamenye n'ayari amakuru umuti tutamenye n'amakuru njyewe kuvuga ajyanye n'itangwa ry'igitoro mm. itangwa ry'igitoro twe ku bantu bato bato ntikitoroshe muri ino minsi usanzwe ufite imodoka ya rya nkeshimana nkeshimana utumoto twebwe abantu bato bato bato bato tumenyesha utumoto kuko akaye dufise dukoresha aho nk'icacu taje kuri yonze mu kamenge baciye benshi bafata amabido bagisuka mu mabido ariko abatonze twe twatonze turabura rero kandi ibyo byaba abashinzwe umutekano abapolisi ariho bari mhm. eh, tubabajije ariko nta nyishu ariko eh, nta nyishu eh, haba nkatari inkoni gusa none bagitora mu mabido kandi bisanzwe bibujije ko atamuntu atondana ibido adafite uruhusha icyo ni icyo ntabwo cyarutangaje bikaba abajejwe umutekano nariho bari tuvuze bacaka batwikiruka kakho aningoniki and I like it because keep it rera ko tuma kaya twatu ndimisi tatine tikirindiriye mm kije kitakatisha gihabwa abantu baje nyine batufanya amabito none nagira hari urutonde bakurikiza kugira ngo abantu bashobore ku bintu bishobore kugenda mu butungane twe twara dutondo ushikirije kanwa ariko muri iyi minsi siko bigenda mm aho kije hatazutse abapolisi babagashwiza abatonze bagakubita kugira ngo bacice inzira z'abantu batutanze baba batutanze amahera menshi bakagira abatatonze urakoze cyane mukeshimana kuri ayo makuru kumbure yaba bikora bakwiye kwisubira ko kugira ngo na muto muto ashobore kuronka mhm kandi uko namba abapolisi bacungera mhm nuko bacunguma baba bahinzi bahakaza basoda kuko abasirikare baje bagashungisha aho ho bigenda neza twaronka atamizo gihari kumbure n'igisaba ariko nawe abijeje barazi nyine basanze babitunganya mu eh, gusaba mhm. cyane gusaba n'icyifuzo mm. eh, bishobotse eh, ari byiza murakoze mukigire umugisha mukeshimana gaho mukamenga ati itango ry'igitoro rirangwe mu butungane natwe turagushimiye n'isaha zirenga ku minota mirongo ibiri n'ibiri tubandanya n'ikiganiro aho nyahugwa make Alo mwiriwe biri kunzira biri kunzira akaza mu kezwa mm, ni amahoro gaporo ego nashaka gusaba arandi gisabo abashoferi ariko ariko tubwire aho uherereye n'abari baratwumviza bamenye aho uherereye paul bujumbura mhm, maja hega mu buyenzi mhm. nabo babasaba abashoferi iyo bazi igitoro batubwira yuko bazi igitoro bareke ulala oh kugira ngo paul araza kugaruka ati abashoferi ba iyo barusigitero babimenyeshe ko barusigitero kumbira agomba kuvuga ko womenyesha ko barusigitira kugira ngo ibiciro byo kwiyunguruza bigabanuke tubandanya n'ikiganiro undi munyagihugu alo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande ajyane sharire mu gatumba sharire mhm, yego ni amahoro mu gatumba ni amahoro turashima yego mhm. byifashe gute ni ukuri byifashe neza amakuru tutamenye n'ayahiga sharire amakuru mutamenye mm. twebwe turakenye amazi yo kunywa mhm. ku mabombo rusange amazi niyo agize ngo araboneka mm. agurisha amafaranga acagugwa gute ibido basaba amafaranga ijana n'itanu cyangwa amafaranga ijana mhm. kandi mubona ari igihe cy'intuze zikita cya mm. leta yari ikwiye gufata ingingo kugira ngo abenegihugu baronke amazi ku buntu kugira ngo twikingire icyo kiza none aho si amabombo rusange ngaho mu gatumba none ga shahre si ku mabombo rusange aho babarisha amafaranga yego cyane reka tubivuga ariko tubizi mm. yego cyane ariko nagira ku mabombo rusange murekuriwe kuvoma yego twari turekuriwe kuvoma kugira ngo tuvome ku buntu mm. kugira ngo twikingire icyo kiza mhm. yego abajeje intwaro muramaze kubegera mukabamenyesha yego nabone barabibona mhm. ngira ngo <laughs> inzego zo hejuru nizo bakomishwashwa kugira ngo babishyire mu ngiro urakoze cyane shakira yego namwe ijoro ryiza kubura abajeje ibyo gutanga amazi nabo nyine aya makuru bari barayumva barashobora kuhasimbira bakaraba uko byifashe kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronswa amazi meza umunyanya ku murongo alo ni isaha zibiri zirarenga ku minota mirongo ibiri n'itanu umunywanyi alo alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande intwaro inyabihanga ku ijana na rimwe indongo wabigira mhm. alexi yo imwara akabura karagwa karagwa ni buke buke mm. amakuru utamenye ni ayahe amakuru mutamenye mhm. ibara riheruka kugwa ku mutumba wa magamba hari kuwa kane hagati y'isaha icyenda n'isaha aho hari umusore yafashwe ariko asambanye intege mm. yego yego ibyo byarabaye basa byarabaye n'ukuri ariko abajeje intwaro nabo kumbure baciye babyifatamo gute abajeje intwaro mm. kubera bijya byo mu muryango mm-hmm. bararabye baravukavuka ati nta kundi ati twaba ibara mm. ariko iyo ni ibyo kuvunira akagohe iyo ngendo igatutu urumva ko atari byiza ku muco w'ikirundi yego urumva mu bijyanye n'imico y'ikirundi urumva ibyo urumva kubera ko ujya kuntu usanga bakingikiriza mu miryango urumva gusa usanga bigoye kuko uwo muntu bavuga bati uwo musore iyo mene yari yayinakuwe cyangwa ngira afite akagorane oya nta ngorane n'imwe afise kuko amakuru yo kwizera yerekana yuko yaheruka no kubwira azeho ati ntihere kunyubakira uruganda hmm. yego yego urakoze cyane alex yego yego umuhinga w'ibyuma kimwiriwe turagushimiye kumbure turangira ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki alo ni gute ni amahoro eh, ndabona baramutse kubera eh, kubisangana nakakwavugira muri iyi ndemu twakuye muherereye babuki yego nitwumvise akazina kanyu mutubwire n'aho muherereye nitwa mabuji mabuji eh, irindi ribakwise n'irihega mabuji Emmanuel muherereye hega Emmanuel inkuru mu kinama mhm. yego nuko nawe nkumbuye radiyo isanganiro wahashitse mm, ndamukiriza uwo bw'ibyuma barakumva cyane amakuru utamenye n'ayahega Emmanuel amakuru amakuru genda azi ko muyazi mugabo n'amakuru y'ibitoro mm-hmm. yego ni ukuri nibagerageze kure kugira barabe ingene byogende ibitoro biboneke urakoze cyane n'ahandi ubuzima bw'abenegihugu butabuhunga buhungabana abantu ntibagenda ku mirimo neza mm. eh, n'ikibazo cy'isukari naho kimwe baraye bagitorera umuti bwa bya bararudi je nkaho nciye mu kanya hose bariko banywa udufanta nta mm. namwe ubona sikiyeri canke ya museri mm-hmm. yego barabe barabe kweri urakoze manuel yego eh, mubwire ikiro ryiza kuri radiyo isanganiro turabashimiye tubandanya n'ikiganiro isaha zibiri za mirongo mirongo irindwi tubandanya twakira abanywanyi batandukanye badushikiza amakuru atandukanye tutashoboye kumenya kuri radiyo isanganiro Turone cyoteza imbere tugusanasanisha ibikorwa munyamahanga yashobora kutubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana baroni twese turondera icyoteza imbere tugusanasanisha ibikorwa bigira imana harundi muze tugubage nimuze nimuze dore icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane mu nda tugubage nimuze nimuze ubundi bwa nyaburunga nimuze nimuze harazwe n'abasogokuru nimuze nimuze barundi twese turondere icyo teza imbere uburundi bwacu tubusanasana ibikorwa

conseguir neza igira neza <laughs> ibyo ni ibiki nawe turenze induru reka shareka eh. ariko reka kunezerwa n'itombore mu mufuka w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuye he niya mvyeyi eh. itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahera oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro byuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagiye rero n'abaronse igifobye c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntacu uri aho kuko promosiyo iracabandanya nyarutse ararubwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni birebi eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe haba gutelefona kwandika mesaje canke kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko ube spesiyali na ikoneti gutyo rero rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha uraba ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafite ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji bya ekonete bikwegereye babigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanje niho turi barundi barundikazi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo tubandanya n'ikiganiro munyanyi ku murogaro mwiriwe ninde ah, alex mwaro yego nyabihangarutse mhm. ndabasabe umugambi mhm. utubagitse umushyikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mhm. igiharuro yoba yarakoze kugira ngo afate ikiro cy'ibigori ibe yacyo igasumba iy'akawa mm. ko ibara ryo ku mutonere aho ibe y'ibigori ifumbire akaba akaba kurira indege akajya muri amerika mu bufaransa mu bwongereza kuzana amadolari mugabo ibigori atandege byuhi ni ibiharuro ni uko mbere nabo bafite uko babitunganije ni icyiyumviro namwe mushikirije ariko nabo bafite ingene basanzwe babitunganya kumbure ibijyanye n'akawa bishyira hamwe n'ibijyanye n'ibigori bashe namwe muramutubariza ibyo hano ukuntu yabikoze urakoze cyane murakoze namwe ni hari isanganiro ni igihe cy'isaha bidaga ku mirongo itatu n'umwe tubandanya twakira abanyonyi batandukanye mu kiganiro iwanyu havuga amaki dushimira n'abamaze kutwakura badushikiriza amakuru atandukanye byaba bigenda neza kumbure n'ibitari kugenda neza kugira ngo ababigejwe bafatireho hashobore kuboneka iterambere mu bisata bitandukanye umunywanyi ku murongo alo ni amahoro cyane tuganira n'andi byose ndimwe kwivuga izina ndimwe gihugu murambya urara ariko kumbure ngira ntimwamwumvirije intango z'ikiganiro muratubwira umuntu yakuye aratubwira aho aherereye agashyikiriza icyumviro cyo mu rufasoni adashwanye mm. ariko mukatubwira n'akazina kanyu amakuru mutamenye hari ibiko bibera ku ishuri rya etesi kiganda mm. hariho abanyeshuri baguma bagwara uko buke ko bwije utazi iyo ndwara iyo ariyo bakagwara gute bagwara bamerwa n'abatera bayonga bamwe bamaze kubera batari bake babiri bo bapfuye mu kwezi kwa gatatu umwe yapfuye mu ntango uwundi mu mpera none mumaze kubibona hari abo mwajanye kwa muganga mwebwe mubivuga mufatiye kuki yego harimo bagiye barajana kwa muganga mugabo ntushobora kumenya indwara baba barwaye iyo ariyo mm, yerega uwo muganga ubu byansi urajya ku wundi hama indwara igatinda ikamenyekana uyu umuganga umwe byansi urajya ku wundi hama indwara igatinda ikamenyekana ibigoze ku wundi mugabo umuganga akubwira ati hari n'atabo by'indwara ayihora mugabo w'ikintu kihari rero benshi bikeka ko ryaba rishyirana kubera iryo ngo rihebwe mu banyeshuri gute cyangwa ishano mwebwe murivuga mufatira kuki ibimenyesha makuru abantu batandatu basanga ku isani bose rimwe mhm. baza gukoze byagenze gute ariko nimuba mwabavuye ngo mbone ko iryo ari shano nyene ukajya usanga n'abandi bari bari mu rundi ruhande nabone bagwara uko nyene bamwe bagapfa iyo bariye ugasanga bariko badaho ibintu ariko byiza byiza muntu byiza no kubajana kwa muganga urumva bamaze kuba bagwaye ntiboca baguma ngaho ngo bagwaye ishano kubera ntimuba mwabapimye ntimuba mwabibonye umva bajya kwa mbona bajya kwa muganga bagiye barutse imiti bacadaho ibintu bisa n'amarara mm. kw'amarara akenshi abantu baramererwa nabi bivuye mu kutamenya no kwemerera ibitandukanye ariko inzira nziza iyo umuntu arwaye yoja kwa muganga mbo yumva bajya kwa muganga muga cyiza kihari neza mm kugira umunyamakuru neza niko woshikayo ukavuga ati nibyo cyangwa si ibyo icyo nzi ni ikintu kihari cyo mhm. n'abapfuye ndabazi ikiremeza mm. n'amazina yabo mm. ndayazi mm. icyiza rero woshikayo umwigisha akagashikayo agatoza akabaza mhm. iyo nkuru yomenyekana neza urakoze cyane abaza abarimu abayobozi mhm. umbure munywanyi yavuze ko atashimye kwivuga idini ariko yashikirije ibijyanye n'indwara y'abanyeshuri ikumbura ariko iyo abantu bagwaye ni byiza ko bitura abaganga abaganga batandukanye bagakorakorana kugira ngo bashobore kuraba icyo umuntu aba arwaye kigashobora kumenyekana munyanya ku rugaro mwiriwe tuganira nande alo tuganira nande mhm, muhererega evode isororezo mhm. makuru hmm, utamenya isura izina yayo basha makuru isura izina yayo ibura n'izimanga ntagusidukiye ko ikimanga giherereye he ni ikintu kinyiganza isuri wakanyiganza hakaza intebe ahantu wazimba n'ahandi hacaza mu kuzimu hakururuka neza oh. neza ni maja hehe ga evode ni ukuva nta muntu uje muri mitanga hasubiye hakuno yaho ni ukumugoboka wa kabiri hmm. ukazunga n'agacimbiri agacimbiri bisekuru hmm. bisekuru eee eh, bisekuru hmm. bo n'agacimbiri ruyanza bo uruza nk'ubucimbiri bune agakomeye ni kamwe akisororeye ahandi rero amazu yose n'imigaga yose abantu bajya ibyo byabaye kuva ryari ibigo byatangiye kuva kera ngo bikaguma rubuka ariko muri uno mwaka rero mm. cyane igangiza aho hose kandi mm-hmm. hakomeye mm. eh, hamwe usanga haduze ukamenya umusozi mm-hmm. ari naho hakururuka mm. eh, ubu nta muntu acubakije inkumi y'amatafari mm-hmm. ushaka kugira ngo asatura ntabwo ibagize abantu izuba urakoze cyane bode kumbure aho ni hafi eh. biroroshye ko umuntu ashobora kumenya n'amakuru yaho ni hafi y'aho dukorera eh, ni hafi urakoze cyane ariko urumva ko ari ikintu kinyegenye disi byiza abantu bakwimuka bakava n'abajeje intwaro ntimurabitura kugira ngo ashobore guhimiriza abanyagihugu bakahava bataragira amasanganya nabo bose uzi nuko byoyimuka kuko kiva hariya mu yambi hariya mhm. mu gihugu urabona mhm. kuko mu mazi iminsi mwumva ko ijya n'ino hari ahandi haheruka gushika ibintu nk'ibyo amazu atari make akamererwa nabi maze byiza ko abajije intwaro kumbure bo hanyarukira maze bagahimiriza hataraba ibyononekara umunyonyi yamaze kuva ku murongo reka tubandanye n'ikiganiro dushima amaze kutwakura tumenyesha amakuru atandukanye nyibukira kubyo nakoze ngasiga umugani yaba wabaye ukundi kurusha abandi kuko kahise kagwa karyoshe nk'inyama y'iki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 karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abene ingwe abahanza abajiji n'abandi isaha ku minota mirongo ine n'umwe tubarengera n'ikiganiro iwanyu eh, havugwa amaki kuri hadi isanganiro hagati aho tushimira abatwakura bari mu ntara za ruyigi mucankuzo ikarusi abatwakwiye bari ngaha mu gisagara cya bari mu gatumba reka n'abandi bose babandanya bagerageza kurondera umurongo kumbure turacazigarira umwanya utari muto ariko mukanya kanya kumbure igihe cy'isaha tuduze neza dore umwanya w'amakuru mu kirundi agataho rero mubandanye mutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri kugira ngo mutumenyeshe amakuru utashoboye kumenya kuko kahise kabo kanyoshe nk'inyama y'ikindi Turahuza Yeah, yeah Yeah, yeah Magic Mix Kakali the Magic Unyiyumvira nanjye nkwiyumvira niyo ubabaye ndabyumvira kure umunyanyi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe ni Emmanuel Ngaruke mhm ubwo nashaka kuvuga ikiraro cyatembye mhm cyubajwe n'ishyirahamwe gihuza mugondo na nyaruganda intara mm-hmm. zibiri mm. baracarice ibikorwa byo kuheraheza mm-hmm. ariko ubu twakenera jabuka naho niba batari yaciye zigenda mm. rero nicyo kirano naho bagiteje n'ikintu harimo ntacyo gituma rero nta nuko bagicako byiza mm-hmm. rero ishyirahamwe yemeye ugaruka ikaraba uko ibikorwa bimeze kwe nicyo nagomba kuvuga ariko murabye aho yari yagejeje yeme mukorakoranye nk'abanyagihugu mu bikorwa rusange ntimushobora gukora ibikorwa byari bisigaye kugira ngo mushobore kubandanya Emmanuel yamaze kumva ku murongo kumbure ariko rimwe na rimwe na kubera ko aba ari ineza yacu twoza turashiramo natwe interano yacu kumbure kugira ngo bishobore gukunda ko dushobora kubandanya imigenderanire hagati y'imitumba n'indi umwanya ku murongo alo alo nyiriwe ni alegisitanse ku murongo mhm. abariko bavuga ibijanye n'ibiyeri mm-hmm. kuri ikiyeri ino muri nyabihanga ibice byinshi ikiyeri ni amafaranga ibihumbi bitatu mm-hmm. kuko nabo ikazi baba bayiranguye amafaranga ibihumbi mirongo itatu mm. ukayirose ku bihumbi mirongo itatu ibihumbi mirongo ibiri n'icenda nta musi yayo mm-hmm. kandi rero n'ababigira ntibajya baba baziranguye babishyira mu bubare bo ikazya baba bayirose ku bihumbi mirongo ibiri na bine rego mm. nabo baca bagaruka kugurisha ibihumbi mirongo itatu mm-hmm. yego yego nuko biba bimeze ku bwawe none bikorwe gute bigende gute kugira ngo umunyagihugu akeneye kwihereza ikinyobwa ashobore kukironka kandi byoroshye ikazi abaranguzi ntibabirekere bajya b'amadepo hambere mm-hmm. bwana munyamakuru wavuga uti ndikunda besha cyangwa ndikunda umumenyeshamakumbi kenzi wanyu Rolandi kuri iyi mwaro nabatoreze imwaro muri komine kayokwe mu kibumbu azoca baharapora urakoze cyane Alex ni isaha zibizaga ku minota mirongo ine n'ine tubandanya twakira abanywanyi batandukanye kugira ngo batumenyeshe kumbura amakuru atandukanye mu ko benshi baguma ku bijyanye n'iduga ry'ibiciro haba ku bitoro ibinyobwa bya burarudi alo mwiriwe eh, mwiriwe cyane tuganira nande nasagije muherereye gasagije mpereye muri komine mutimbuzi muri zone maranza mhm, mhm. amakuru utamenye mutimbuzi ni ayahe amakuru utamenye mutimbuzi ni ayahe amakuru mutamenye nayajyanye n'ibarabara ariko rirakorwa riva ku muzinda rishyika kuri keje nk'uko twabyumvise mm. rero gushika ubu ibikorwa bisa n'ibyahagaze mhm. bavuga yuko mu makuru umuntu atohoza ko barindiriye barikoreho umunsi mm. baheze bayiyembye nk'uko bayiyembye riva kuri kenze riza kukanga uvuze kuyiyembya no kuvuga bimeze gute bariyembye gute ni ukuvuga ibintu barikoreye iryo riva kuri kenze riza kukanga muri komine ntahangwa mm. bashyizeho icyo nokwita intuze ya seruje mm-hmm. hama rero ugiye gushika aho bita ku matafari no kuvuga nk'ibikirengana ryarapfuye atanu umwaka riramana mm. babikoze rero mu minsi imvura yari yacitse mm-hmm. ni ukuvuga yuko ubu buza kuboneka imvura itasuye mm. rero nk'uko babivuga bavuga nsagenge ngira ngo ntiyari bwaheze gushyikiriza icyumviro cyiwe ku bijyanye no gusanura amabarabara eh, kumbure ariko asigura uko ariko akogwa ariko basaba ko nk'ibikorwa byobandanya kandi bikorwa neza kugira ngo amabarabara ashobore gukomera aro tuganira nande mvuga nande wagira mvuga muri komine ryacu akaba yibere mu buyenzi mhm. mm. Hmm, amakuru tutamenye n'ayo Juvenal yewe kino amakuru mutambashe ni hatari rero nagomba murabe barabe basantere bahimirise ibarabara ryagenda ryananiranye byifashe hmm, gutega Juvenal urabona dufate baruye ibinogo birimo ni byinshi mm-hmm. ukuri uravuye nyakararo hmm. kubera twebwe tugendesha ajya mu modoka manini manini amaze iminsi urumva ukubise mu binogo hatambuka amapine y'inyuma mm-hmm. urumva amapine y'inyuma ukatubona aribiriye mm. urumva aramanyaguritse ibinogo ni byinshi rwose mm. ni byinshi rwose mm-hmm. ikintu ntusaba ntusaba abasitanteri baba begereye aho hantu mm. bafate umwe umwe wese akuma aza arazibiza ibinogo ashyiramo utuvu utuvu turabe ko twakwiyunganganya tugacika muke kandi ibivu bidashobora kuramaga eh, jivenali uyu ushyizemo utuvu none tubwire gute mhm. uri kuraraba ubu benshi bararira dufate nk'abantu bamanukana amakara benshi bararira mhm. dufate kandi ikindi nacyo twohimiriza twege abantu dufate nk'abashoferi nk'abantu bamanukana amakara mhm. tuze turaraba twiyungunganye kubera nta kundi twiyungunganye tuze turaraba tutubira ibinogo turabe ahantu bajya abantu ho kwibara batubaha amahera kugira ngo tuze turafasha tugirire ibinogo turabe ingene twakwita ni icyiyumviro n'intererano juvenal eh, ashikirije kumbure ku bijyanye n'ibarabara rya jenda havuga ko ririmo ibinogo ati kumbure abacamo iryo barabara bogira intererano bagagira ngo bashobore gusahiriza ibinogo by'ibigwe bashobore kugira urugendo rumeze neza ko ibinogo bisambura imiduga yabo tubandanya n'ikiganiro umwanya ku murongo alo amahoro cyane mwaduza akajwi mukatubwira aho muherereye ku munsi muri ku munsi tuganira nande sishuye kumva izina ryanyu alo alo alo alo nitwa mhm. ku cyumba gisanzwe bucumi kibaragiriza hanze batazira igiharuro mbere mm-hmm. yo utangure kutambukiza bya mariviyane mm-hmm. ikiganiro urakoze cyane bwamushikiriye ariko arabumva nawe ikiganiro cyitwa ngo kimbega sinatekerereza nshyiye ngira byo kubarondera <laughs> ikiganiro icyo ari cyo ikiganiro usanzwe ukimenyereye ni yaho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru utamenye ngaho mu ruriga uherereye ayo wacu duwe twifuza kubarabara ryo kugwa kuko nimba ni mu ishyirahamwe cyangwa ari leta ibiraro byarabomaguritse twe tuba abashakashatsi twikorera utwacu ntituronka aho duca ibiraro byarabomotse na mbwega naho mwoza ingorogere ngurengane imiduga iri kuregagurika none ni mu ruyiga ihoze ga bucumi bene gihugu twikoze imirimo itandukanye twovuga yuko amabarabara yo muri ruyiga none ugira niko meze ngo turengane neza kuko nk'abene igihugu twige mu ntwari bihereye tuvuga duti ibigo neza turashima cyo igihe cyose imizi amatora tuvuga duti abo twatoye bari badukorera ibintu bitunezera none wowe ufatira akarorero nka hehe none mu ntara yose nta barabara na rimwe rimeze neza tuvuga duti uhereye mu byamagara umanuka wa kinyinya hari alexandre kubure ntiyari bwo neza ngo tubwire uko byifashe neza na neza ndabona mu kanya isaha zitatu ziri buri minota icyenda turashobora kwakira abanyonyi babiri cyangwa batatu kugira ngo dusozere umunyonyi ku murongo alo eh, mbisangiye nari ngarutse mhm. rero nari ko ku bijyanye n'amabarabara ariko arakorwa muri komine mutimbuzi mm. na cyane cyane muri zone maranza mhm. gushika ubu tuvugana nta barabara na rimwe rishobora kuza kuri iyo zone rigikora mhm. ajya kuri zone mutimbuzi ajya kuri zone mutimbuzi yego yose yaramaze kononekara kubera kubera amazi kubera ibinogo biri biyarangamwo mhm. rero eh, twari twishimiye ukuntu ishyirahamwe ryariko cyane nimba ari leta yari ko ibiva ku muzinda ariza muri iyo zone hmm. ariko rero tugira umubaro mwinshi tubonye ku bikorwa amasana babihagaritse babihagarikiye bageze kuri cyo kurya cumi na kane bariko baraharura mugabo batarashyiramo amakariyeri hmm. rero tukabona ukuntu bakoze ibiva ku mukanga riza muri iyo zone hmm. bagiye kumara ibikorwa byaryo mu kwezi kwa gatandatu imvura yakitse mhm. baheza rero bazana ibintu bimeze nk'ivu bashyiramo kandi ari mu kiyaya hasigeza gukoreshwa amakariyeri mm. ubu tuvugana ugeze aho bita ku matafari urenganye ku mubone mm-hmm. haramaze kononekara hazamo ibimanga binini binini mm. nta modoka nini kihaca bisize yuko uwuhaca nyine ari nka burya avuga ati ndihetse nyine kugira ngo ndabe ko noshika mm. kende na katoroze byose byaramaze kononekara Mm-hmm. kenze ntawe ugicishaho imodoka katunze ntawe ugicisha mu imodokari mm. rero iryo barabara bariko barakora ryari gusohokera kuri kenzo mm-hmm. ubu rero barahagaze imodoka amamashini bayasiga aho bita ku mugirigiri kuri paruwase katolika mm-hmm. ubu nta na kimwe bariko barakora bavuga bati barindiriye amazi agabanuka natwe tukabona ko ayo ubundi bwoko amakariyeri bateza kuyakora kugira ngo barabe ubupfu bwayo mu rushana mm. nayo mucyo uba bayakoze bacayiyenza hama hagera imvura ko itasura yose agaca asubira kononekara mm. tugasaba rero yuko nta mwebwe mushikana amajwi kure mm-hmm. nawe uri kwishikana ijwi kure mm-hmm. eh, ko mwodutabariza eh, mm. agakoza y'abakatoreze y'abakenze cyangwa nimba ririmba kuri kenze riza aha kukanga muri zone ntahangwa mhm. nabyo byadufasha cyane niyo ntebe ni nayo makuru mutashoboye kumenya urakoze cyane turagushimiye ko mbere n'aha wari kurabivuga babijeje hari ababa ngaho hafi yabo hari n'abahora bahaca cyangwa bigeze kuhaca bahazi barashobora kubona uko byifashe mm. bagahama ababijejwe nabo bakabikorera ko kugira ngo imigenderanire ishobore kubandanyira turumva ko ari amabarabara abiri atagikora gushika kuri kino gihe tubandanya n'ikiganiro undi munywanyi ku murugalo mwiriwe cyane ndigiharunga rutse mhm ko byatse tumvikanye mhm. rero umunyakumoso gutsitsinda burya mm. rero batuvuga dutitwe nk'inyungu y'abenegihugu n'iterambere mm. ubundi bicitse nk'ibarabara rigacika kandi umugambi waratanguye riko mm. rirabandanya mugabo mm-hmm. rero tudafite aho tuvugira burya kumenya abamenyesha amakuru ku isanganiro muravuga mukavugira ku iradiyo mukatubwira ko muri ko muradufasha mhm. ubundi yamwaca gushika nk'aho hantu biriko birabera ahashoboka turahashika kandi nawe uri kurashikiriza abakuru uri kurashikiriza uvuga yuko mu burundi komine nyabitsindi itarimo mm, nta hantu na hamwe tudashika aho bishobotse turahashika uhereye mu gihamagara aho ni muri tara ukamanuka ukaza muri muri butagandwa mugabo ufosheje kuri arano bija kurupfire dufata mm ukarengana reka ahantu kabomotse karaguye kw'ikamyo jari ibigaramye ubwo atalaza tuba turahomba ibidandazwa bigasandara mhm ku tundi turaro dusa muri hariho kitwa kato ubwo mushike muri muwazi muri zone mhm. turiko turagenda rero na za kinyinya nyene urenganye ibarabara ry'inyabitsinda hose mhm. haracitse umwanya tuba turimo turakora mhm. ntushobora kuba uvuga ngo hari iterambere kuko n'intererano mm. azigoyagoya iterambere rya mbere rihera ku migenderanire mu gihe amabarabara yifashe neza mm. niba nakubwira rero nk'ubu nakubwiye piyane cyangwa mari uwo mukorana mhm. ku mbuga iwanjye arahasi mugabo muramutse bwayo icyiyumviro dutanga mhm. kukumuka ni ukugira ngo tugire intwari ibereye ifatiye ku byo kuko tubona mu iterambere urakoze cyane ni ukuri tuvuga duti demokarasi ifatire ku bikorwa byiza abene igihugu tubeho neza igihugu kigende neza na cyane cyane imigenderanire kugira ngo ishobore kumera neza amabarabara ameze neza ibidandazo bishobore gushikira hose nabo batunezera mu gihe batwasukurikirana muri izo nyene reka kumbure ningahace dusoza kino kiganiro abanyavuga amakipe ya disanganiro shimire mwebwe mwese mwashikirije amakuru atandukanye shimire kandi namwe muri ko muracumviriza shimire na Albert Ndwayo mwiga bw'ibyuma kuri mikro mwari kumwe na Lydia Gahimbare n'abatumirire kumviriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi gihe cy'isaha 3 duze neza mu mandanye mugirije rugiza wanyu nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufite ibyawe ruguru